za kutoka damu hizo fa amma damu nifas ama damu ya nifasi fasababuhu dhahiru sababu yake iko wazi damu ya nifasi wa huwa damu alkhariju min aluntha bisababi alwilada nayo ni damu inayomtoka mwanamke na sababu yake ya kutoka ni kuzaa mwanamke akizaa hutokwa na damu na ile damu inaitwa damu ya nifasi hutoka damu ile وهو بقية الدم المحتسب محتبس وقت الحمل في الرحم nayo ni damu ambayo inakuwa ni damu iliyokuwa imeziwika kutoka kipindi mwanamke yule ana mimba kipindi mwanamke yule ana mimba mwanamke huwa ana ada ya kutokwa na damu kila mwezi sasa anapokuwa ni mjamzito ile damu inasimama kutoka kwa hiyo inapotoka ile damu inatoka wakati wa kuzaa inaitwa damu ile sasa damu ya nifasi faidha waladat kharaja hadha damu shay'an fa shay'a anapozaa yule mwanamke basi damu hii hutoka kidogo kidogo wama tawallada ba'da alwilada na yale yanayozalika baada ya kuzaa watatulu muddatuhu na kuzidi kwa muda wake wa kuendelea kutoka wakad taksuru na pia inaweza muda wake ukapungua ikatoka muda kidogo tu labda ikatoka siku tatu ikatoka siku tano ikatoka wiki moja mwanamke akawa tahir wa amma aqalluhu fala hadda lahu qawlan wahida uchache wake hauna kiwango maalum na hii ni kauli moja katika madhhabu وأما أكثره أما wingi فعلى المذهب ما جاوز أربعين katika madhhab wanasema kiwango chake kinazidi 40 siku 40 ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة na ikawa haikuwafiki damu ya ya hedhi basi inahama inaitwa damu ya istihadha وعلى الصحيح نفتك قولي ليكو صحيح لا حد لأكثره كما يأتي تنبيه hakuna mpaka wa wingi wake kama itakapokuja uzingio wake ala dalilihi fi mas'alati alhaidhi katika dalili yake kwenye mas'ala ya hedhi hii ni damu ya kwanza damu gani tumeizungumza damu ya nifasi inatoka wakati gani kwa mwanamume inatoka wakati gani kwa mwanaume haitoki kwa mwanaume inatoka kwa nani kwa mwanamke mm. au kulielewa jawabu kajibu tu inatoka kwa mwanamke wakati gani baada ya kuzaa kuna baadhi ya mamama wanasema kwamba mwanamke ile akizaa ile damu inayotoka wakati anazaa wanaiita wilada, na hiyo sio kauli sahihi. Hakuna damu inaitwa wilada. Damu ya wilada ni damu ya nifasi. Kwa damu ya kuzaa ni damu moja tu inaitwa nifasi. Kwa hiyo wanawakogesha wanawake mara mbili mbili, akizaa anakoga, anaendelea kutoka damu, anafuata koga tena mara ya pili, na kila akimkogesha anampa hela sio kwamba wanamkogesha bure eh, kwani ni, ni mradi fulani wako nao baadhi ya mabibi, lakini alhamdulillah kadri siku zinapozidi kwenda dada zetu wanazidi kutaalamika, mambo ya kuibiwa kanga zao yanapungua, kwa sababu kawaida ni kwamba akimkogesha ile kanga atakayovaa wakati wa kukoga, baada ya kukoga hairudi tena kwake, ile ni yule mama aliyomkogesha, aliyomwagia maji. Kwa hiyo wanachukua zile kama vile wanavyochukua zile za harusi harusi mwanamke akiolewa zile siku saba kuna, kuna bibi huwa anaitwa somo kazi yake kumhudumia basi kila akimpeleka kukoga ile kanga atakayovaa kwenda kukogea hairudi tena kwenye begi hiyo ndio imetoka hiyo naona sasa ni ambao mjaoa mwe makini naweza mkajikuta mkaanza kuemea mkanga mara ya pili tena mm. Kwa hiyo ukioa mke wako utakaa na mke wako nyewe wenyewe tu. Mwambie mke wangu bwana hamna saba bwana. Eh, kitu inaitwa saba hapa kwetu haipo. Sisi hapa tukishafunga ndoa khalas. Hii saba mpaka tupate mke mwingine mdogo wako akija. Kwa subiri si leo wala kesho. Lakini ukikubali tu bibi akaja hapa mkakaa naye siku saba zile, ujue umekwisha wewe. Umeelewa? si milango nafungwa siku hizi. kwa hiyo hii ni damu ya kwanza ambayo ni damu ya nifasi, na sababu ya hii damu ni ile ambayo ilikuwa ikimtoka mwanamke kabla hajazaa. Maanake ile damu yake ya kila mwezi, anapokuwa akishakuwa mjamzito, damu ile inakatika, anakuwa hapati tena zile hedhi. Kwa hiyo akishazaa mwanamke, ile damu inaanza kutoka tena kidogo kidogo, na haina muda maalum. وأما الدم الذي يخرج بغير سبب من الولادة بغير سبب الولادة أما دام ambayo inamtoka mwanamke pasina sababu ya kuzaa faqad ajra Allah sunnatahu wa adatahu Allah ameipitishia taratibu zake na desturi yake anna al ni kwamba mwanamke idha saluhat lilhamli anapokuwa yuko tayari kwa ajili ya kubeba mimba walwilada na kwa ajili ya kuzaa yaatiyaha alhaidhu ghaliban mara nyingi hupatwa na hedhi fi awqati maalumatin katika nyakati maalum bihasabi halatiha kwa hali yake wa tabiatiha na maumbile yake walidhalika min hikmati wujudi dami na katika hili ni kutokamana na hikma ya kupatikana kwa hiyo damu minha miongoni mwazo hikma annahu ahadu arkani maadati hayati linsani, ile damu ni moja katika nguzo za uhai wa mtu. fafi batni lummi yataghadha biddami, katika tumbo la mama mwanadamu basi anapata chakula kwa ile damu. Ile damu ya hedhi huwa ni chakula kwa yule atakayekuwa tumboni kwa mama ولهذا ينحبس غالبا في الحمل na hivyo utaona mara nyingi akiwa na mimba mwanamke ile damu inafungika haitoki inakuwa chakula cha nani kiumbe kitakachokuwa tumboni wa idha kana hadha asluhu itakapokuwa hii ndio asili ya damu hiyo wa huwa alwaqi'u mawjudun na hili ni tukio ambalo lipo urifa anna asla dami alkhariji min alunfa haid basi hufahamika kabisa kwamba damu asili ya damu inayotoka kwa mwanamke inaitwa haidhi kwa hiyo kwa sababu hana mimba kila mwezi inafanya nini inatoka kila mwezi inatoka kwa sababu hana mimba akishakuwa na mimba ile damu haifanyi nini tena haitoki inabadilika inakuwa chakula cha nani cha mtoto ambaye yuko tumboni mwa mamake لأن وجوده في وقته يدل على صحة kuendelea kwa sababu kuwepo kwa ile he, kwa ile ile damu wakati wake ambao mwanamke si mjamzito kunajulisha juu ya siha ya huyu mwanamke kwamba afya yake ni nzuri. Mwanamke akiwa anatokwa na ile damu sio sawa, basi ni dalili kwamba afya yake nini nzuri, hana tatizo. Kwa kuto kupatwa kwa hedhi mwanamke ni tatizo. Kutopatwa mwanamke hedhi ni nini? Ni tatizo. Wal na kuonyesha ulingamanifu wake wa adamihi wa adamahu na kutokuwepo kwa hedhi yadullu ala dhiddi dhalika basi kunajulisha kwamba ni kinyume chake dada yangu ana matatizo mwezi wa pili hajapata na hajaolewa mshanielewa kwa hiyo ana matatizo itabidi akamuone daktari daktari akishindwa akawaone wenye kujua dawa za mitishamba lakini damu inatakiwa itoke ili aweze kupata siha yake iliyokuwa njema وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب hii maana ni maana ambayo wamekubaliana wanawachuoni wa sheria lakini pia na wale wenye elimu ya matibabu bali maarifa nnas bali watu wote wenye kujua hili wamefahamiana katika hili na kukubaliana wa awaiduhum na ada zao pia watajarubihum takitajarubuhum watajaribuhum na ile tajruba yao ya maisha yani vipimo vyao vya kimaisha dallatuhum ala dhalika na vyenyewe vimewajulisha juu hilo kwamba taratibu zilivyo na hali zilivyo mwanamke apate ada kila mwezi katika kupata siha yake ikae vizuri walidhalika qala alulama fi haddihi na hivyo wakasema wanawachuoni katika muda wake huwa katika haddi yake manake mpaka wake huwa damu tabiia wajibilla ni damu ya kimaumbile ambayo ni umbile yati luntha linamjia mwanamke na hali ambayo inamjia mwanamke fi awqati marufa katika nyakati maalum zinazojulikana watasmiya tabiatu lidhalika na pia lile jina lafuatia hali hiyo lile jina la hedhi pia lafuatia hiyo wa shari'u aqarra an-nisa na sheria imekiri kwa wanawake ala hadhihi tasmiya juu ya hili jina hadha dami ya kuita damu hii al-kharij minhunna damu ambayo inatoka kwa wanawake wa allaka alayhi min al-ahkam ash-shar'iyya ma allaka na sheria ikaiwekea damu hiyo sheria ambayo yafungamana na damu hiyo. Sheria ikaja ikaweka taratibu, sasa damu hiyo ikitoka itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Fafahima nnasu anhu hadhihi alahkamu, hadhihi alahkama, watu wakazijua hizo hukumu za damu ya hedhi ala wujudi hadha dami juu ya kupatikana kwa hiyo damu wa mata zalat na wakajua pia vile vile kipindi damu hiyo itakuwa imeondoka kwa mwanamke lianna alhukma yaduru ma illatihi wujudan wa adama kwa sababu hukumu inazunguka pamoja na kuwepo kwa ile dosari yake kuwepo kwa dosari na kutokuwepo kwa dosari hukumu damu ikiwepo hukumu inasimama na damu isipokuwepo na hukumu inafanya nini inaondoka kwa hiyo hukumu inaendana na nini na lile tatizo ambalo lipo imeleka damu ya hedhi ولهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به kwa hali hiyo basi sahihi na jambo la sawasawa lenye kukubalika أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا حكونا مباكا ومودا وحيذي ومواكا أو ومودا ولا أكثر ولا لأكثره ولا وينجواك بعد يوات سمع وينجي وكتوك حيذي سكوك من تانو مبانا همنا دليل يسكوك من تانو فمعنا بذولي ولا لأقل الطهر بين الحيضتين wala uchache wa tahara baina ya hedhi mbili baina ya hedhi mbili uchache wa tahara ziwe siku ngapi hamna dalili juu ya hilo hakuna hadi bali alhaidhu huwa wujudu dami subiri vipi bali hedhi ni kuwepo kwa damu watuhuru faqduhu na tahara ni kukosekana kwa nini kwa damu damu ikiwepo hedhi damu isipokuwepo tahara mwelewa baba sio mke wako anakwambia tu mimi bado natumia tu mimi bado tu mimi bado tunavumilia tu watakiwa ujue sasa lini wewe uko kwenye tahara na lini uko kwenye hedhi sawa sawa ولو زاد أو نقص لو كما يتزيد أو يكفنغوا أو تأخر أو كتليوا أو تقدم أو إكواهي لظاهر النصوص الشرعية ووازي ودليل زكشرية وظاهر عمل المسلمين نظاهر يمتين دو يو إسلام ولا أنه لا يسع النساء عمل بغير هذا القول نقوام haiwaenei wanawake kufanyia kazi zaidi ya kauli hii wa amma almashhuru min almadhhabi ama jambo lilokuwa mashuhuri katika madhhabi fa inna aqalla ma tahidu fihi almar'atu tis'a sinin kiwango cha kidogo ambacho mwanamke aanza kupata hedhi ni miaka tisa wanawake wanaanza kupata hedhi baadhi ya wanawake huanza kupata hedhi wakiwa na miaka mingapi tisa Shehe una miaka mingapi? Wewe ndo mdogo hapa ndani. Miaka mingapi? Ah, kubwa. Unafaa kuwa na watoto wawili watatu kama ungekuwa mwanamke. Kwa mwanamke miaka tisa unaweza kushangaa kibinti chako miaka tisa kimevunja ungo. Ila kwa watoto wa Kiafrika na kuwa ghali kidogo. Kwa watoto wa Kiarabu Aisha ilitokea Aisha ilitokea kwake Kwa hiyo kwa watoto wa Kiarabu yawezekana baadhi ya wanawake katika baadhi ya miji na maumbile yao. Wa aktharuhu 50 sana, na wingi wa kuendelea kutokwa na hedhi ni miaka 50. Mwanamke anaweza kuendelea kuendelea kupata hedhi mpaka miaka 50. Wa aqallu muddati alhayd yawmun wa layla, na uchache wa kutumia hedhi ni siku moja mchana na usiku. Wa aktharuhu 15 yawman, na wingi wake siku 15 nakumbuka haya maneno nimeyasema mwanzo eh? wama kharaja an hadha fahuwa damun fasidin kina, fasadin kinachotoka kinyume na hii basi yaitwa damu ya uharibifu la tutraku lahu libada hauruhusiwi mtu kuacha ibada kwa damu hiyo وإن zada an العادة au تقدم au تأخر ikiwa itazidi damu hiyo katika desturi yake au ikapungua lam tasir ilayhi hatta yatakarrara thalathan basi mtu asifate ile hukumu yake mpaka itakapokuwa imemkariria lile tukio mara tatu fayasiru adatan tantaqilu ilayhi inakuwa ndio ada yake na desturi anatakiwa kuifuata thumma taqdi ma sawamatuhu, kisha atalipa zile kiwango cha somu yake anayodaiwa awe awe itakafatuhu au itikafu yake na mfano wake وحجتهم على هذا القول نحج وليتميها ونوچوني جوا قوله بعضه لا كل بعض yao si wote أن هذا الموجود الغالب أن هذا الموجود الغالب kwamba jambo hili ndio lipo kwa wanawake wengi wama kharaja anhu nadira na kinyume inatotoka tofauti na hapa ni kichache wal aslu asili sasa anna nadira kwamba hicho kinachoambiwa kwamba ni nadira kutokea la yathbutu lahu lhukmu nadira haithibitiwi na hukumu wa hadhihi hujjatun dha'ifatun jidda na hii ni hoja dhaifu sana kuwawekea kwamba muda ni siku tisa miaka tisa damu itaanza miaka hamsini damu itakatika kupata uchache wa kutoka ni usiku na mchana uchache wa kutumia siku kumi na tano hichiki taratibu huu taratibu uliowekwa sawa sawa eh? kwamba ndio ghaliba wanawake wengi hupata hivi na kinyume na hivi ni nadira na nadira haina hukumu basi ukisema nadira haina hukumu manake hivyo jambo lisiokuwa na na nguvu ndio shekhi anasema wa hadhihi hujjatun dha'ifatun jiddan fa inna wujuda yatafawuta tafawutan kathira kupatikana kwa hedhi kuna tofauti tofauti iliyokubwa wa bil ijma'i na kwa makubaliano anna nisa ni kwamba wanawake tafawatna fi hadhihi al-umuri wanatofautiana katika haya mambo ya hedhi tafawutan dhahira tofauti ya wazi kabisa wal asma'u thalathatu aqsam na majina yako katika namna tatu shar'iyyun wa lughawiyyun wa urfiyya au shar'iyatan shar'iyatan lughawiyatun urfiyatun majina yako katika namna tatu jina la kisheria jina la kilugha jina la kiurfu wa kulluha tatatabaqu ala hadha ad-dami hayd na majina yote haya matatu yanafungamana katika kwenda pamoja na damu hiyo wa anna adamahu tuhuran na kwamba kuto kuwepo kwa hiyo damu kunahesabika mtahara fala ablagha min hukmin hakuna itakachokuwa kimekwenda zaidi katika hukumu ittafaqa itafaqat alayhi alhaqa'iq thalathu yakakubaliana hizi hakika tatu anasema shekhe fa ala almadhhabi hii sasa ni damu ya istihada huku alikuwa zungumzia damu ya hedhi damu ya hedhi ya mwanamke <clears throat> kama alivyoeleza shekhe ni damu inamtoka mwanamke kila mwezi na kuna uwezekano mwanamke akapata mara ngapi kwa mwezi mara mbili kwa mwezi kuna uwezekano huo upo lakini suala la kuweka kwamba Ah, kiwango cha kutoka hedhi siku 15 ni hujjatun dhaifa yani haina dalili manake simeleka vizuri ikiwa mwanamke mathalan mwezi wake wa kwanza ampata ada ndo kaanza kutumia akapata siku sita mara yake ya pili akapata siku sita mara yake ya tatu akapata siku sita mara ya nne ya tano hivi akapata siku kumi si unaelewa hapo basi hedhi yake itakuwa siku ngapi sita siku ya saba anatakiwa koge ile iliyozidi inaitwa istihada ile iliyozidi inaitwa istihada kwa jambo la kwanza mwanamke ataweza kujua tofauti baina ya istihadha na hedhi ima kwa kuzidi siku ima kwa kutofautiana rangi za damu damu ya hedhi nyeusi na damu ya istihadha sio nini sio nyeusi na ima atajua kwa kutumia muda kwamba mathalan mwanamke kaanza tu kaanza kutumia na kaanza na matatizo yani kaanza ada yake ya mwezi akaanza na matatizo mwezi mzima yuko katika siku basi huyu mwanamke sasa yeye kipimo chake atapimia kwa wanawake wa pale mjini katika mji wake wale wanawake mamama pale atakaa na bibi zake mama zake shangazi zake wao wanatumia siku ngapi kumwambia sisi wanawake wengi tutumie siku sita au siku saba basi atakaa zile siku saba ndio itakuwa hedhi yake na zile zingine zitaitwa nini istihadha sishaelewa vizuri naelewa ah masala atakumfafanulia mke wako kama hujaelewa wewe atamfafanulia mke wako nani mwingine wewe mwenyewe nadhani tuishie hapa afu tumalizie darasa yetu kesho au na au tumalize nasemaje tuendelee وفعل المذهب أما katika kauli ya madhhab الاستحاضة damu ya istihadha man tajawuzu damuha ni yule ambaye damu yake imezidi 15 yaumin siku 15 yauman siku 15 au kana daman ghaira salihin lilhaidhi au kawa ni damu ambayo si damu inayofaa kwa damu ya hedhi bi an naqasa yaumin wa layla kwa kule kupungua kwake siku moja na mchana wake au kana kabla tisi sinina au ikamtoka kabla hajafika miaka tisa au baada hamsina sana au ikamtoka baada ya miaka hamsini bibi ana miaka sitini tano sabini mara katokwa na hedhi ambia huo ugonjwa hiyo hamna hedhi kwa sababu hedhi yako isha katika miaka mingi iliyopita wa amma ala alqawli sahih amma katika kauli iliyokuwa sahih falhaidhu huwa al-aslu, hedhi ndio asili. Wal istihadatu aridun limaradin au nahwi, na istihadha ni damu ya ugonjwa inayotokea tu kwa ugonjwa au kwa tatizo lingine. Mithla mfano ayutabika alaiha damu, mwanamke akafungamanika na damu, au takuna shabihatan bilmutbaqi alaiha dami ama ikafanana na yule mwanamke ambaye tayari yuko na damu nyingine, bi alla yatuhura illa awqatan la tudhkar kwa kule kutoharika kule kutotoharika isipokuwa kwa nyakati kidogo tu mara damu yaendelea kutoka wa ala kulli basi na kwa hali zote hizi fa innahu idha thabatat istihadatuha itakapokuwa imethibiti kwamba damu yake iliyomtoka mwanamke huyo ni damu ya hedhi فإن kana laha عادة qabla dhalika kama alikuwa na desturi anajua kwamba anatumia muda gani kabla ya hapo rajaat ila adatiha yule mwanamke atarejea katika ada yake ada yake siku ngapi siku tano ada yake siku ngapi siku tatu ada yake siku nne ada yake siku sita basi atarudi katika ada yake atahesabu ile ada yake ndio itakuwa siku za hedhi fasarat al'adatu ule muda atakaohesabu ndio itakuwa ada yake hiya haidatuha ndio hedhi yake hiyo wama zada fahiya istihadatu na iliyozidi itakuwa ni istihada taktasilu atatakiwa akogeja akoge hedhi watataabadu fihi na atafanya ibada vizuri kabisa فإن lam yakun laha adatun kama itakuwa hana desturi sasa ndo kaanza binti kabalere kavunja ungo sasa binti kavunja ungo, mpigia vigeregere, kapitiliza hiyo mwezi, hajakaa sawa, basi huyu sasa hali yake itakuwaje? wasara damuha na wasara damuha, na ikawa damu yake mutamayizan ba'dahu ghalidun wa ba'dahu raqiqun au ba'dahu aswadun وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن ikawa damu yake sasa mutamayiza ni kupambanuka baadhi ya damu anaiona hii ni nzito na hii ni nyepesi au aiona hii damu nyeusi na hii ni nyekundu ama haiona hii damu inatoa harufu na nyingine haitoi harufu apambanua kwa hivyo sasa damu ya hedhi na damu ya istihada tumefahamiana eh falghalidhu walaswadu walmuntinu haidhun itakapokuwa damu ni nzito nyeusi na inatoa harufu basi hiyo ni damu ya hedhi hiyo umeiona damu ya hedhi ina alama ngapi alama ya kwanza wewe nini nayo kumbuka alama ya kwanza ghalidhu nzito na alama ya pili aswadun nyeusi na alama tatu natoa harufu muntinun kwa lugha nyingine inanuka sawa hmm. kwa hiyo hiyo itakuwa ni hedhi wal akharu na damu nyingine ambayo itakuwa sasa ghalidhu kinyume chake raqiqun aswadun kinyume chake ahmarun usimi abu yabu ahmarun sawa sawa na muntin kinyume chake ghairu muntin ha itakapokuwa kinyume cha hivyo istihadha inaitwa damu ya nini ya istihadha ولكن على المذهب يشترطون في التمييز lakini katika madhhabu ya Hanbali wanaweka sharti katika upambanuzi huo an yakuna salihan lilhaidh yule mtu mwenyewe anaitokwa na hiyo damu awe ni mtu ambaye anafaa kutokwa na hedhi sio itoke kwa kikongwe kibibi ya juza ana miaka sabini sabini na tano eti katokwa na hedhi alafu naye aanze kupambanua damu hapana au msichana miaka mitano kibinti cha darasa la tatu na yeye aanze kupambanua damu hapana wanasema ya kwamba la yankusu an yaumin wa laila kwanza isipungue kutoka kuna kwa usiku mmoja na mchana wake pili wala yazidu ala 15 yawman isitoke zaidi ya siku 15 ونحو ذلك na mfano wake mimma huwa ala al-asl al-madhhab ambalo ni katika jambo la asili katika madhhabu ya Hanbali wasawabu sawasawa adamu al-i'tibari dhalika kama taqaddama ni kutolizingatia hili kwa sababu halina dalili haya maelezo tu tunafahamiana vizuri eh adamu al itibari dhalika kutozingatia haya ambayo haya ndio walioshikwa na wanawake wengi dada zetu wamuona dada haswali wiki wiki ya pili wewe dada mbona uswali wewe ah mimi bado mpaka zifika siku 15 hapana nakosa hakuna dalili ya kukaa siku 15 nenda kakae kwenye beseni uangalie hiyo damu yako ikoje kuna njia nyingine pia mtume aliwafundisha wanawake namna ya kuangalia kama katoharika au vipi anaweka beseni maji anavua nguo zake afu anaenda kukalia ile maji kwenye beseni kalia kwenye beseni yale maji yatatoa rangi ambayo ile rangi itakuwa ni rangi ya ndani sasa ya ile sehemu yake ya siri kuonyesha sasa ni kitu gani kilichokuwepo kataharika au au bali hiyo mizani pia ya mwanamke kuweza kujua sawa sawa kuweza kumwambia mke wako hata haiwezekani bwana bora siku zimezidi hivi mchukua beseni utie maji yako eh sikikero bwana Yesu shaka siku zaendelea turije mkoa wili tu sasa vipi bora hata ningekuwa mkoa tatu au sio طيب ala kulli hali asema kwamba fa in lam yakul laha adatun kama mwanamke atakuwa hana ada hana desturi ya kwamba yeye anapata siku ngapi sawa eh wala tamyizu wala hana upambanuzi wa damu hana uwezo wa kujua damu nyeusi na damu nyekundu wajua wanawake akili zao nzito kuliko akili za wanaume wanawake wengi waweza kuwa ni mtu mama mkubwa lakini anajua kupambanua daji nyekundu na nyeusi wengi sana wapo kwa sababu wenyewe Allah alivyowaumba ndo kawaumba hivyo hivyo akili zao kidogo zina uzito na baadhi yao walillahi alhamdu wepesi sasa kuwa mzito jalasati min kulli shahrin ghaliba alhaidhi sittati ayami au sab'a basi mwanamke huyo ambaye hana uwezo wa kupambanua na hajui ada yake atakaa ghaliban, hali ambayo inafaa inakaliwa na wanawake wengi katika mji na yatumika kwa wanawake wengi ambao ni siku sita au siku saba. Tumefahamiana vizuri eh? Hakuna masuala ya siku 14 wala 15, siku sita au ngapi au saba. Kwa nini? Kwa sababu hili la siku sita au saba ndio limekuja kwenye hadithi lil ahadithi athabitati fi dhalika kwa hadithi ambazo zimethibiti katika hilo na shekhi hapa anaashiria hadithi iliyopokelewa na Imamu Abu Daudi katika sunani yake hadithi ambayo ameisimulia Himran ibn Talha Imran ibn Talha kutoka kwa mama yake Hamnatu bintu Jahshi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume alimwambia waqad jaat tashku min shiddati al-hayd wa kathrati ad-dami, mwanamke alikwenda kumshtakia mtume ile hali ya hedhi, maana hedhi haikatiki na damu inatoka kwa wingi. Akaenda akamweleza mtume, vipi? Faqala mtume akamwambia, innama hadhihi raqdatun min raqawati shaitan huu ni mkanyago katika mkanyago wa shetani shetani hukanyaga mishipa ile ya kutoa damu kwa wanawake katika sehemu za siri basi ule mshipa unavuja damu kama bomba unakuwa unatoa damu ile damu inakuwa kama mfano wa damu ya hedhi fatahidhi basi wewe cha msingi fatahidhi angalia hedhi yako sitati ayami au sab'ata ayami, angalia siku sita au siku saba baada ya hapo koga baada ya kuoga endelea na hadithi yako Hadithi hiyo wameidhoofisha baadhi ya wanawachuoni, lakini kuna hadithi nyingine inaipa nguvu katika mlango, hadithi ya Aisha. Alikuja Fatima bintu Abi Hubaishi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume, inni mraatun astahadhu fala atuhu mimi mwanamke napata istihadha, sitahariki hmm. sitahariki, yani hedhi mfululizo yani damu inatoka mfululizo, hiyo damu inaitwa damu ya istihadha. Afa adau sala, sasa mimi niache kuswali? Maki damu haikatiki faqala rasulullah mtume akamwambia la inma dhalika irqu hiyo ni irq hicho ni ni mshipa ugonjwa ambao sheitan anachezea ile mishipa ya kutoa damu ya mwanamke katika sehemu za siri walaysa bihaidhi na hiyo sio hedhi fa idha aqbalat haidatuka fad'i sala hedhi yako itakapokuwa imekujia acha swala wa idha adbarat ikiondoka hedhi yako faghsili anka dami thumma sala thumma salli osha damu koga manake alafu uswali hadithi ambayo kaipokea Imam Bukhari kwa hiyo shekhi akatuambia kwamba thumma taghtasilu idha mada almahkumu biannahu haid atakoga kwa kile kiwango ambacho kimepitishiwa hukumu ya hedhi watasuddu alkharija hasaba alimkan atazuia damu inayotoka kadri atakavyoweza watatawadhau liwaqti kulli salatin atatawadha katika kila wakati wa swala atakuwa anatawadha kila wakati wa swala anatawadha makini mwanamke mwenye tatizo la damu ya ugonjwa watusali bila iada na atakuwa na swali swala zake pasi na kurudia swala hii ndiyo damu ya nini ha? damu ya istihadha na wakati mwingine mashaitani pia huwafanyia wanawake hivyo ili waume zao wapate kero wasiwapende na mme akose furaha ya kukaa karibu na mke wake kwa hiyo kuna wengine kuwa istihadha zao zasababishwa na mashaitani na wengine inakuwa ni ugonjwa lakini akiwaona wazoefu na wajuzi wanamsaidia na zipo dawa za kiasili na zipo dawa za kizungu pia zenye kutibu matatizo kama haya maana ni matatizo yenye kutibika asema fadhahara mimma taqaddama imetudhihirikia katika haya imedhihiri katika haya aliyotangulia, anna dama nifas sababuhu alwilada damu ya nifasi sababu yake ni kuzaa wa anna damu alistihadha damu aridun limaradhin wa nahwi damu ya istihadha zuberi ulikesha damu ya istihadha ni damu inayotokea tu aidhu kwa ugonjwa au kwa kitu kingine wa anna damu alhaidhi, na damu ya hedhi, huwa damu alasliyu, ndiyo damu ya asili ya kumtoka mwanamke kila mwezi katika dauru yake, mzunguko wake wa kila mwezi, wa dauratu shaharia. Wallahu ahlam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, kuna swali? Hmm. mm. anaenda kujitoharisha tu sinakuwa kama choo ndogo ile damu ya istihadha hukumu yake kama damu ya mkojo kama mkojo kwamba anaenda atastanji khalas anajisafisha vizuri anarudi kuendelea na harusi eh? haina shida haina hukumu ya hedhi damu ya istihadha haina hukumu ya hedhi damu ya istihadha ni kama choo ndogo tu haimziwi kuswali haimziwi chochote mambo yote anafanya yote bali yeye sema atakuwa tu ana ile jukumu la usafi wa kila wakati eh. atawadhe au anaweza kuwa anakoga kama mwanamke ana tatizo kama hilo anaichelewesha ana, ana dhuhuri kidogo mpaka inakaribia kuingia la asiri anakoga afu anaswali adhuhuri na swala la asiri anaichelewesha magharibi ana, ana, ana, ana anachelewesha magharibi kidogo anakoga anaswali magharibi anaswali na isha au anaweza kukoga kila swala kila swala kila swala kama ataweza kama wale wake wakisahaba walivyokuwa wakifanya au hawezi yote ni mwanamke mvivu wa kukoga basi atawadha na kustanji atakuwa na stanji anatawadha na kila swala Na wallahu a'lam nadhani tuishieni hapo subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu では、この